La poesia arribarà a tots els racons de Sant Cugat un any més per aquestes dates amb la celebració del Festival de Poesia, una trobada que des de fa 9 anys ens ofereix la possibilitat d'apropar-nos a aquest gènere que sovint queda una mica lluny del públic. El festival es respira per diferents punts de la ciutat, com el clàssic recital al claustre del monestir o al casal de joves del barri de Torreblanca, on es durà a terme l'After Hours poètic. El festival arrenca tot just aquest vespre amb un acte oficial a la Biblioteca del Milenari que comptarà amb l'assistència, entre d'altres, de Joan Vergés, el poeta homenatjat aquest any. Oriol Izquierdo és el director de la Institució de les Lletres Catalanes. Una de les singularitats que té el festival és el nomenament d'un poeta amb llarga trajectòria com a poeta d'honor. Aquesta tradició va començar fa 4 o 5 anys, primer Màrius Pere, després Montserrat Avelló, després Josep Palau i Fabra i l'any passat Feliu Formosa. Tots els poetes d'honor que hi ha hagut fins ara són poetes amb molt de reconeixement públic. Aquest any semblat que des del festival podien fer una aposta una mica més agosarada per homenatjar una de les veus també de ganes, en Joan Vergés va fer 80 anys l'any passat, amb una amplitud de registres molt interessant Fill de Barcelona, Vergés es va donar a conèixer com a poeta durant la seva carrera universitària i no en branca de lletres, com es podria imaginar, sinó a la Facultat de Medicina, on va formar part de l'antologia poètica universitària de 1949. Juntament amb el seu fill i amb Isidor Marí, oferiran un recital de poesia al claustre del monestir de Sant Cugat. Per altra banda, Santi Arisa presenta aquest dissabte al Teatre Auditori el seu espectacle Tot és en tot, una forma més d'entendre la poesia de la mà de l'artista. Ara bé, l'acte més popular del festival és el barri dels poetes, la jornada que diumenge convertirà el barri de Collfabà en un punt de trobada dels amants de la poesia. A Collfabà intervindrà també Joan Vergés i al seu costat, com és habitual a l'acte de, del barri dels poetes, eh, mitja dotzena de poetes de diverses generacions, de diverses estètiques i de diversos indrets dels països de, catalans, dels països de parla catalana, que d'aquesta manera es converteixen en protagonistes de l'acte més poètic de tots els actes del festival. A banda, l'artista Maria Roldan ha dissenyat una escultura en honor a Vergés, protagonista indiscutible des d'aquest vespre, en un recital dels seus poemes a càrrec de Marta Angelat, amb música de Tot i Soler i l'actuació del ballet de David Campos.